En nous pratike, exercise A, sa sa ye sa, model, you hear, se yon bokit, consult the picture and then answer appropriately. Non, se yon kalbas. Let's continue. Yun. Sa sa ye sa. Se yon Bokit? De. Se yon Manchep? Non. Se yon Gou? Trois. Se yon Bokit? Non. Se yon Aozwa? Ket. Se pa yon Kod? Oui. se yon kod. 5. Sa faye sa? Se yon kalbas. 6. Se yon chwal? Non, se yon bef. 7. Se yon masin? Non, se yon barye. 8. Se zeb. Non, se flè. 9. Se yon wou. Non, se yon pinceau.